je ovaj trak tu sa ovim ulicnim prostorom. A sve ovo drugo je prazno. E, možda bi se malo nadovezao da mi se... Bacim. Bacim. E, ovaj prostor je u principu e, Evo ga, dakle tu je ulaz, stepenice i ovo je velika dvorana sa balkonima, svuda okolo gore ide balkon. I dakle, to je prostor, a mala scena je u stvari pozornica. Nije čak ni pregrađena. Ona je, ona je montažno, dakle, postoje tamo vrata. I taj, to je, taj prostor je funkcionirao na taj način da su tu bili koncerti, to je prostor koji prima tako lijep klubski prostor koji prima po mojoj procjeni 1500 ljudi na koncerte i tu su recimo bendovi u 80-ima nastupali, ta, ta bi se pozornica otvorila, tu, tu bi bio e, nastup benda. Kada ne bi bili veliki koncerti, ovo se zatvaralo, ovo se koristilo petkom, subotom za disko, a ovdje bi onda tu s ove strane ulaz gore na malu scenu, to je klubski prostor kapaciteta recimo 250 do 300 ljudi. 200 ljudi, ajmo reći. Da. <laughs> Sada, ovaj dakle, ove bočni prostori, ovdje su dva e, prizemni, taj nekakav sprat i ovaj prvi gore. Gore je velika dvorana za tribine, sastanke i tako, a dole HSS koristi, mislim da je ovak pregrađeno u dvije, tri, to je to, kao svoje stranačke kancelarije. Ono što bi trebalo u svakom slučaju zagovarati, ako je ikako moguće, E, bi grad trebao zagovarati da se prostor male scene i dvorane koristi zajedno. Dakle, za koncerte, za nekakve umjetne... I sad su tu neke izložbe, vidio sam nedavno je bila izložba malih životinja dakle, u tom dijelu. Ili da se barem ovaj dio, dakle to je dio koji smo mi koristili u 90 Dobili smo taj dio i ako možeš Nikolina onaj e, pogled s ove strane. Ne, ne, Ne sa stražne strane od sadašnje... sam malo Evo ga. Dakle, ovdje su, koliko vidim, prostorije, tu jednu prostoriju, tu je T-Rex koristio i to je scena. Dakle, mi smo ovu jednu slačionicu, ovakve, tu, tu smo mi napravili WC, tu ide onda ova velika jedna kancelarija, za jed, to je bio sjedište skuca i tu je kopanimo jednu manju kancelariju. Ovdje se ide u polukatu je velika, veliki skladišni prostor koji smo mi, pre, to je ovakve visine, mi smo to pregradili, gore su čak bili kreveti gdje su bendovi mogli prespavati ako nisu bili iz Karlovca, a dole je bio skladišni prostor. I ovdje se iz backstage-a, dakle taj band koji gostuje, dolazio na, to je pozornica, jel? To, je, to je u stvari mala scena. A publika je tu da ulazila, tu su bili WC i ovuda je gore ulazila, tu je bio šank i to je, dakle, to je, to je taj prostor. On ima de facto jednu, dvije kancelarije, WC i backstage, dakle kao neko skladište, ali tu je i hodnik i tamo ispod pozornice dalje je studio. Dakle, tu, mogu sni tu je bio studio za vježbanje i za snimanje demo snimaka. Ako, molim? Dakle, vraćaš se na skut. Ono. Kažem, zašto se vraćam? Zato što je, zato što je e, u opciji nekoj da se dobije samo mala scena. Onda se dakle, računa na jednu, dvije, tri kancelarije sa skladištem i studijom i klubskim prostorom. Dakle, to nije veliki prostor. Tu može, dve udruge su i onda Pan i Skuc funkcionirale i drugi su bili korisnici. Dakle, to je ono, vrlo mali prostor. A znači mi se veliko naravno, mislim, po meni ne trebate izdvajati malu scenu kao kvadraturu koja je opcija, jer se stvarno treba osmisliti šta će biti sa e, Njezino, nje, njezino najlogičnije korištenje zajedno sa malom scenom. Možemo, evo još snimku. Ovdje imamo dvije uh, e, prostorije, ispod i iznad male scene. Možete sad, ne znam, sad podrum stavim. Ne, ne, ne, nije to podrum. To, je, to ti, Milane, to možeš ovo sa pointerom, ovoga ispod scene. Ovo? Ne, ne, ne, ne, ne, e to, da ispod scene je to ovako, na fotogra, na ovaj, na crtežu. Podor, vrati podor. Ne, ne, ostavi, ostavi tu, ostavi tu, ovako. Ali imaš podor, gdje se vidi. Čekaj, evo ti to pokažu. Imam podrum, da. Ne, ne, ne, ono će, ne, ne, ne, ostavi to šta je. Gledaj, podrum. Samo ovako, ova, e, sad ste opet, da je ovo prije. Tu se one nalaze, jedna je ovdje, druga je ovdje prostorija. Pa, ovako, e, ove ove dvije, ovako, tu je mhm. dakle jedna i ovdje druga koja se sjećam, te su bile, dosta, te su bile neiskorištene prostore još dok je bio onaj bivši, uh, e, kako se to zvao, klub Mladi Bratstvo jedinstvo. Danas su 100% nema unutra ništa, <clears throat> jer i za vrijeme dok je bio skuc isto su bile neiskorištene. Da. Dakle, relativno velike prostore koje bi mogle se ono za nekakve isto... Molim? Iskorišten ovaj prostor bočni sa, sa strane od ekonomske škole. Ovaj? Da, ovaj taj prostor se koristi, ovaj drugi ne. Ovaj ne. Koga koristi? E, ne znam, mislim da je nekakav lik koji se bavi sa kunićima, zečevima ili tako nešto. <laughs> Ne znam. <laughs> Pa ima i golubova. Golubar. U Mutavano je golubar. E, evo vraćamo ovaj plan. A možda samo da par stvari kažemo. Ovoga, e, vi primjećujete da se sada nešto e, događa otprilike ovako. Svatko iz svog sustava gleda ovaj prostor. Dakle, e, idealan sustav je Martinin sustav. Ona kaže kao arhitekt i kao njezina struka, ako obnavljate prostor, obnovite cijeli prostor. Da. E, A, vi, da, Alex normalno i Vesna su oduševljene, jer njihov sustav isto takav sustav koji razmišlja naprosto, pa da, to je jedino logično. Međutim, ako uzmete neke rubne uvjete, ovoga, koji tu vladaju, e, onda ćete vidjeti da među tim rubnim uvjetima postoji nešto što se zove vrijeme i ono je ovdje veliki, veliki upitnik. Na koji način? Na ovaj način. E, to je grad dao Hrvatskoj središkoj stranci. Ja sam ovdje u svom sustavu, s pozicije grada. Prema tome ja ne mogu u njihovo ime govoriti o cjelokupnom prostoru. To je broj jedan. Broj dva. Ovoga, e, radi se o tome da sam osobno u pregovorima s njima došao do toga da nisu zainteresirani za malu scenu i okolne prostore. Onda sam ja rekao u redu, na taj način ja mogu baratati s tim prostorom. Što mi je bilo potrebno? Bilo mi je potrebno samo da taj prostor bude siguran. Znači da dobijem neku građevinsku potvrdu da je taj prostor siguran. Od otuda je moj sustav relativan. Jel me razumijete ovoga što sam htio reći? Tako da ne mislite da ja imam percepciju da nije u redu obnoviti ovoga cijeli prostor. Ali ja ovoga na taj način ne mogu sagledavati stvari, ne, nego to je sad stvar politika kako će one ovoga, to sagledati, tko će tu koliko uložiti, tko će novce dati i tako dalje. Evo, samo, samo sam to htio reći, ovoga, da sam iz toga razloga bio za to da se ovoga to obnavlja u segmentima. pa Matija se javlja već duže vremena. Pa ne znam, ako može, ovoga, ako može pitanje gradu u ime nas svih ne kao udruga i ovih i onih nego građana, HSS je dobio e, E, zgradu na upravljanje, zgradu je pustio da propada, zgrada je propala maksimalno koliko može. HSS je jedino što ja znam da oni govore da su dio krovišta obnovili, nemaju, e, niti, niti su kapacitirani financijski, niti tehnički, niti na bilo koji drugi način da upravljaju zgradom puštaju ju dakle 20 godina praznom, izuzev šta su je dali ono privatniku koji je kao što je rekla gospođa Hajdin, također nagrdio ju, na, ovoga dolje narušio, to je, njih, to je, to je upravljanje HSS-a e, spomenikom kulture. Mene zanima, e, ne postoji li osnova da se zbog takvog upravljanja zgradom E, ili zahtjeva e, deložacija ili e, promjena ugovora ili promjena ugovornih obveza jer je to spomenik kulture i pritom treba služiti građanima Karlovca, a više nego očito da ne služi ničemu. A druga stvar, e, šta, e, kad si rekao da, ono, mislim, ja, ni, <laughs> kad smo Alex ja klimnule, nije, mislim da, jedna, jedna je bila stvar iz pozicije udruga, da, da, naravno da bi bilo super da se obnovi cijela zgrada. Međutim šta, kada se mala scena, a, ako recimo i kad bi se mala scena sama za sebe obnavljala, a cijeli kapacitet zgrade ostavio E, praznim, e, polusrušenim kakav je, bez grijanja, bez instalacija. E, samo ulaganje u malu scenu će biti veće, održavanje će biti skuplje jer ćemo sa, svih strana imati porušeni, hladni, prazni prostor i isto tako me zanima kad ste rekli šta znači da HSS namjerava organizirati komercijalne sadržaje kad im je vrh organiziranja bio iznajmljivanje godaču podruma. mislim, e, e, zašto to pitam? Zbog toga jer naše ovoga, razmišljanje o budućem multifunkcionalnom centru također ovisi onda o njihovom razmišljanju šta, oni planiraju staviti u, na primjer, ne znam, veliku dvoranu koja će dakle samo biti susjed maloj sceni sa, pokretnim zidom. Pa odgovor na tvoje pitanje, vjerojatno bi neko ko na politologiju doktorat sprema možda mogao E, ja ne mogu znači zadjerati tako dugo u neke političke odnose da dajem odgovor e, e, na takva pitanja. Ja sam zato i rekao da se možda može razgovarati o nekim drugim prostorima jer znam koje je kompletno stoga. Znači, ja sada momentalno sa svoje pozicije ne mogu ti dati ovoga egzaktne odgovore. Evo, Matija, izvoli. A, pardon, jel samo znaš ko može? Pa vjerojatno e, su to odgovori za političke stranke koje onda bi mogle ovoga dati na tako. Okay. A ja kao on profesionalac okay. mjestu ne mogu zaista. godina u, tom području znate o kojoj cifri se radi ako idemo znači, samo na hrvatski dom. Ja to mogu pitati, znači pitam, pitam i to sa pozicije ovaj, e, gradskog vijećnika, znam kakva je situacija, koliko novaca ima e, i u 2010. i 2011. i 2012. i pitanje koliko i da li mi to u nekom, u kojem roku možemo financijski ovaj, uopće pokrenuti. Drugo, mislim da ova rasprava se previše E, previše fokusiralo na hrvatski dom, a ne na multifunkcijski centar i kako i na koji način bi on trebao raditi. E, drugo, e, što se, što se tiče samog, što se tiče samog prostora, to je isto još jedno pitanje, ja bih se nadvezao na gospođu iz domaćih, da li grad već neko pitanje koje možda i nema toliko veze s ovim, ali ajmo da na tragu bili. Da li grad, da li grad e, nekom uredbom ili bilo čime, bez obzira što je to dano na korištenje 99 godina, e, s obzirom na neaktivnost i propadanje tog prostora može nekakvom odredbom ili ne znam ja čime jednostavno prisiliti e, HSS ili bilo kojeg drugog korisnika da, da li plaća nekakav porez na to što to propada, što je to rubno grada i mm, tako možemo ići u nedogled. Mislim, ne samo s ovim prostorom, sa bilo... Mislim da smo opet došli do nekih političkih odnosa na koje ne možemo dati odgovor. Pa, pa pazi, pazi o čemu se radi. E, radi se o tome da grad e, je dao, znači potpisao je novi ugovor s HSS-om na 99 godina da oni tim prostorom upravljaju. Što znači upravljati s tim prostorom? Upravljati s tim prostorom znači prije svega srediti ga i omogućiti da on funkcionira. Jedan članak između ostalog govori da će grad u svojoj potrebi moći koristiti određene prostore za određene, ne znam, evente. Na hoće organizirati koncert psihomodopola. Ne, prema tome grad može tu večer dobiti besplatno prostor za to. Ali grad, sad postoji jedna druga stvar, pitanje je, zar sada grad koji je dao ugovorno HSS-u taj prostor treba obnoviti, platiti taj prostor. Ili HSS treba biti sposoban menadžer da uredi taj prostor i da dovede nekog investitora, ne znam ni ja što, ne? pa da gradu po ugovoru već kako je, da prostor po potrebi. To, to, to, su, to su ta pitanja. Da, ali što Dobro, ali gospođa je rekla da se troškovnici rade, mi u ovom trenutku nemamo troškovnika. Ne, ne, troškovnik nemamo, projekciju ulaganja i ne bi trebalo uopće bilo ovaj, da dovedemo u nekakvu zabludu, u principu se ni dimenzija same sanacije nije još e, definirala koliko mora biti. Znači treba otvarati, rekao sam, stropne ploče treba vidjeti što je sa podom i koje ojačanje treba. Jer neke intervencije su radile, će znači, već zadatak gdje, neću zagovoriti dalje, ali uglavnom već nešto učinjeno, e, gdje će se onda tek iz toga, kad se e, vidi koji je obim radova, e, staviti sve na papir i normalno da svi radovi se ne moraju odmah ovaj, izvršiti, ali ono što je za pretpostaviti je, to se tiče onda i male scene. Ukoliko se radi o tih statičnim sanacija, pričala se već i o temeljima stropne ploči, podruma, odnosno poda prizemlja, gdje je velika dvorana, a i mala scena, E, vi ne možete parcijalno raditi te zahvate, pogotovo kad je neka javna namjena. Mislim, tu se mora e, brinuti o sigurnosti ljudi koji tu dolaze i ko ima odgovornost ukoliko se nešto dogodi. Prema tome, e, ja sam neka zbog toga cijelu gradu sagledavati, jer malo po malo kad se u nju krene, vidjet će se da će neke druge potrebe biti za, da bi se funkcioniralo. Prema tome, čak i jeftinije sagledati cijeli objekt, pa da dovesti u nekakvo nulto stanje, a onda primjenjivati namjenu dalje vezano za te dogovore. A sad stvarno što je tiče politike, politika je takva. Matija, Evo, još jedno neće se više javiti. Da li, da li, ok, ne, ne znamo cilj, čak ni okvir. Ja ću postaviti drugačije pitanje. Da li se isplati sada da ne, da čekamo, sad je 2010. ovo kako je krenulo i, i s obzirom na financijsko stanje neće biti gotovo do 2015 da li postoji, da, najozbiljnije, da li postoji onda mogućnost da se ovo automatski prekriži i iskoristi neki drugi prostor u zvijezdi, prostor ili, ili bilo šta drugo, da ne gubimo vrijeme. Ja se slažem da je ovo potrebno gradu, ali kažem, mislim da smo se previše fokusirali na Hrvatski dom, a ne na samom svrhu multifunkcijskog centra. Ona može biti bilo zvijezda, možda je bolje krenut automatski negdje drugi. Da, pa ja sam to rekao na početku. Dobro, ne smiješ na svako pitanje, <laughs> Evo, gospođa Vera iz Studio 23. Dobro, ja sam zapravo htjela postaviti pitanje pročelniku. E, ovo su vrijedne informacije za Hrvatski koje smo mi postavili kao pitanja na zadnjem sastanku ove inicijative udruga na kojem je pročelnik bio, pa nam je sad možda zbilja nekako jasnije i neki koji su tu puno mlađi možda <laughs> nisu dobri uvod kako to se skupa izgleda. Ali mene sad zanima, s obzirom da ovu radionicu organizirao grad, da li se grad odredio za otvaranje još jedne ustanove u kulturi koja će biti multifunkcijski centar za mlade? To je jedno pitanje. Dobili smo sad jedan model i ne znam sad koja je naša uloga dispozicije ovoga udruga, da to čujemo kao informaciju, što je naravno bila vrijedna informacija, ali je pitanje da li sad grad po gradskom programu za mlade ide u osnivanju takve ustanove kulturi, to je znači u našem gradu još jedna ustanova. Pa mislim da ne, nužno. Ne, nužno. Znači, ako i dali, ovoga, i dali to sad ima veze sa ovom inicijativom udruga, to su krenuli kao građanska inicijativa za dobivanje tog prostora pa, za Dobro. Jer po mojoj nekakvoj ovoga bi bilo e, jako logično da iz ove inicijative koje su udruge pokrenule, i e, za dobivanje nekog prostora koji nije nužno hrvatski zon za koji smo sad sigurni da ga je nemoguće dobiti u narednih ne znam koliko godina, ovoga da iz takve jedne e, e, inicijative udruga i mjesta na kojem će te udruge naći svoj neki prostor stambeni, nikne multifunkcijski centar za mlade. Ne? mislim, multifunkcijski centar za mlade ne rješava kao inicijativu, samo on. je jedan dio. Dakle, multifunkcijski centar za mlade mjera iz gradskog programa za mlade. I mislim da je ona vrlo jasna. Nikolina, ne znam ako imate program, ona ti može i pročitati, znači točno što tamo piše. Znači ja sada ne bih raspravu širio na, na, na, na ovaj drugi dio i na ovu tiskovnu koja je nevezana po meni za ovo danas što ovdje radimo. A onda pitanje je da li osnivamo taj multifunkcijski centar, to je inicijativa grada ili da se to ide ili u kojem roku, evo da... pa to je ono sve što piše u programu, ja te molim Nikolina pročitaj sad te detalje. Pišu dakle, neki rokovi... Dakle, mjera 5.1.3 osigurati adekvatne prostore za multifunkcijski centar za mlade i nezavisnu kulturu i ona ima svoje tri aktivnosti. Prvo je zapravo definiranje radne skupine, za izradu projekta centra i da se zapravo vidi e, što je multifunkcijski centar i gdje bi prostor mogao biti. Tako da nam je ovaj hrvatski dom samo jedna alternativa, to smo zapravo i rekli. I ono što bi mi danas htjeli kao cilj ove radionice dobiti, vidjeti što je to uopće multifunkcijski centar, koje sadržaje on treba i može imati, eh, eventualno dotaknuti neki model upravljanja, ali najvažnije formirati radnu skupinu za provedbu te mjere i onda zapravo tražiti rješenje. Tako da je Hrvatski samo jedna od alternativa, ali inače multifunkcijski centar ne može i neće zadovoljiti potrebe eh, ove inicijative koja je nastala zapravo sada nedavno, jer znate da je gradski program donijelo gradsko vijeće prošle godine, pretprošle zapravo, i neće u potpunosti zadovoljiti potrebe udruga nikako, jer mu to niti nije cilj, kao što ni Centar za mlade u Grabriku nije zadovoljio sve potrebe. Znači, multifunkcijski centar za mlade i nezavisnu kulturu ima jednu ulogu, dok ovaj problem traženja prostora nadalje, e, definitivno se time mislimo pozabaviti kroz izradu strategije za razvoj civilnog društva, i to smo planirali i predvidjeli sredstva u proračunu za 2010. godinu, gdje zapravo želimo onda razgovarati sa svim udrugama o financiranju, o dodjeli gradskih prostora i o edukaciji, promociji, povezivanju i razvoju. Znači, sa ta nekakva tri segmenta bi onda zapravo obradili i dodjelu gradskih prostora, traženje prostora, koji kriteriji, koji uvjeti, koji su ti prostori na raspolaganju, ko sad koristi. Znači, te znači, dvije inicijative idu e, istovremeno. To razumijem. Evo, sad mi jasno. Znači naša uloga je sad zapravo da raspravljamo o nekom modelu. Naša uloga je sada da e, pokrenemo raspravu o modelu, da vidimo što je uopće multifunkcijski centar, koji sadržaje za mlade imati i da onda zapravo vidimo koje su to udruge koje imaju e, i nekakve potrebe i interesa i kapacitete uključiti se u ovu radnu skupinu i onda jednog dana u tom multifunkcijskom centru pronaći neko svoje mjesto. to neće sigurno biti sve udruge. 13. godine. Eh, do 2012. godine nam je eh, gradski program razrađen. Za 2009. i 2010. godinu je zapravo raspisivanje provedba natječaja za arhitektonsko-urbanističko rješenje, traženje izbora financiranja. Znači to je za 2010. godinu, nije izgradnje uređenje. tako ja bi se Ali imamo tamo već ljude koji su se prijavili na red Ja bi se nadovezao pa ako nešto krivo razmišljam ispravite me. Što se tiče plana, plan je tako zaplaniran, mi možemo ono, biti udarnici pa to dve godine ranije, a može se desiti tri godine kasnije, dakle to je neki plan. Što se, ja se slažem e, sa Verom, dakle mi bi trebali danas razgovarati o modelu, kakav je model nama primjeran. Dakle, da li ovaj zagrebački da se ide na osnivanje javne ustanove ili ovaj što već imamo neka iskustva da to vode udruge u partnerstvu sa gradom u nekom modelu, ali kažem, bez nekakvog presinga ne moramo čak danas donijeti niti nikakav zaključak, možemo o tome početi razmišljati. E, također ono što je bilo kvalitetno razmišljati o sadržaju, mislim da sadržaj proizlazi iz potreba. Dakle, koje su potrebe udruga? E, treće, radna skupina, ja imam dojam, ne znam da li sam u krivu, ali mislim da se radna skupina već formirala stvaranjem inicijative udruga koje su Mislim to si u jer su to potpuno različite stvari. Ali zašto ne bi inicijativa davala input u tom smjeru lokalne samoupravi, dakle, u promišljenju? Zato dakle, jer inicijativa udruga nema nikakve veze sa pokretanjem multifunkcionalnog centra za mlade dok se to ne dogovori među udrugama, a to se nije dogovorilo. Ok, što se tiče mjesta, dakle ovdje je uzet light motiv e, Hrvatski dom, može biti Stari grad Dugovac, nije bitno, ali mislim da to nije bez veze uzet ovaj, e, e, Hrvatski dom, jer meni se čini, nek me pročelnik ispravi ako sam u, krivu, da je to ono što lokalna samouprava sada doživljava kao nešto što je najbrže izvedivo ili, ili naj, najdosižnije, do, dos, kako bi rekao, dosizljivije, jel? Da. Ja doživljavam upravo suprotno, što ovo ti rekao. Meni se čini da upravo prebaca na HSS, HSS na lokalnu samoupravu, a s Hrvatskim se ništa ne događa, zato što su to ogromni novci, ovoga i kad cifre i ja brigo moja preći na drugoga koji sa nekim drugim objektima u gradu za koje znamo, jel? E, mislim, da je volja lokalne samouprave da se Hrvatski vrati u vlasništvo grada onako kako bi trebala biti da nije nemoguće, pogotovo po tom njihovom ugovoru gdje znamo da nisu ispoštovali ugovorne obaveze. Da, prvo Hrvatski na, na zemljištu HSS-a. Dakle, tu su neke stvari koje su, koje su, koje su ovoga, a, a, malo složenije. Vama se može činiti da prostora u gradu ima. Ima ga. Evo recimo Kino Edison, super za multifunkcijski centar za mlade, ne možeš bolje, Kino nikad tamo neće biti. Ne. Imate Kino Luxor, imate ne znam, Central, imate vojarne, to uopće nije gradsko vlasništvo. Znači to se sve može jednostavno prekrižiti. Prema tome nema prostora. Šta ostaje? Izgradnja novog prostora. Pitanje je da li je novi prostor i njegova izgradnja jeftiniji, možda isto s nekim otkupom zemljišta nego rekonstrukcija hrvatskog doma i tako dalje. Prema tome nije baš tako i ovoga, e, nije istina da se HSS i grad tu loptaju, ne. Gradu interesu napraviti nešto tako e, i ljudi se tu u gradu puno trude oko toga i mislim da to da, da mi prebacujemo opticu na drugog i da se nama ne da to i tako dalje, mislim da to ja nisi u pravu. da će to kad tad biti u vlasništvu grada, zato što to je jedino moguće. E, evo ja sam moram, I... Dragan, pa Domagoj, ne, Dragan, pa Goran, pardon, pa Denis, pa Domagoj da sad za ovo nije to najjednostavnije rješenje. Hrvatski sigurno treba biti to što je i bio Hrvatski i sigurno će biti u vlasništvu grada jednog dana. Bez obzira na sve. Evo, prošlo 16 godina što dočekamo. Prisjavit za riječ. Evo, gore ne Pa evo, ja sam baš ti ono što je Jakšić bio sad i ovdje napomenuo. Mislim, jedna stvar koja želim reći, da se to, možda svi ne znaju, ja, ja ne znam recimo, E, kako može uopće postati u gradu ta situacija, recimo Kira Edison, evo sad je rekao da to više nikad neće biti Kira, da je to Kira Edison i svi, svi ga zovemo Kira Edison i da se tamo napravi, ne znam, novi neki mar market i diskot, bit će ne zvati Edison. Ne. Postoji tamo Luxor, ti prostori da se onda definitivno jednom crno na bijelo vidi. Ok, ovaj prostor treba, treba, treba još bitnije od prostora i modela upravljanja sad u ovom djelu je zapravo vidjeti uopće koje su potrebe. potrebe su jako velike e, i za mlade, i za <laughs> stare, i za srednje, i šta su to mladi uopće. Dobro, zato bi ja, ja da fokusirani na multifunkcijski centar za mlade, tako da... Ali bitni su programi, bitno je, meni je čak zanimljivije ovoga, programi koje bi se u tom smjeru radili i da se, i da se ako se ne može naći trajni prostor, jer očito postoje velike teškoće, da se nađe nekakva alternativa narednih dvije, tri godine, nekakav prostor koji bi se mogao koristiti dok se definitivno ne riješi pitanje primjerice Hrvatskog doma ili nečeg drugog. Ali da postoji konačno u neki prostor gdje se programi mogu održavati, a da se nije ni to je, to je znači primjer da se programi izvode, a sad model upravljanja, mislim, to je svaka čast, to je sve na mjesto, ono, nemamo ni programe, ni prostor, kaj ćemo onda model ukupno upravljanja raditi. Evo, Denis, ja bih ti zamolila. Ok, ovako, imam ono, odgovore na neka pitanja koja su sada postavljena, tijekom zadnjih 15-20 minuta. Ovo što se tiče Hrvatskog doma, otkuda baš Hrvatski dom i zašto smo zapali za Hrvatski dom? Evo pa ne znam koji, koji su gledali film o gradskom programu za mlade. Hrvatski dom je spomenuo sam gradonačelnik, dakle on je rekao baš tim riječima Hrvatski dom, nemamo tu šta puno više ni za fantazirati treba ga urediti, srediti i, po, i pustiti uh, e, Znači, mladima vjetar u E, točno. A između ono, ne samo da je to rekao rečeno u filmu, nego je rečeno 2008. godine ovdje, na ne znam, to bila presica u centru za mlade. Parlovanica. Parlovanica u centru i bilo je rečeno da ono, kad je ono, da će to već proraditi, se sjećaš? Da, mm, da mislim da. Neki uskrs je bio 2009 ili 10. E, e, <clears throat> znači, e, da će se znat situacija oko scene za onaj Božić, znači 2008. ili najkasnije za uskrs 2009. Da će se znat koja koje mi je stanje i koja je situacija. Onda ovo dalje što se tiče samog ugovora o najmu sa HSS-om, ono, mi ga neki imamo u onom digitalnom obliku i znamo kako stoji, šta je unutra navedeno i šta je HSS, dakle između grada i HSS-a, šta je HSS trebao napraviti i kako bi se trebao odnositi prema toj zgradi. Mislim, tu više prema tom ugovoru da ga se pogleda, to, tu se, ono, nije to stvar politike, nego stvar čisto nekog prava ili šta znam, između dvije E, stranke koje sklapaju ugovor. Dakle, ovdje smo obvezali da će to već, znači prije 20 godina da će to pokrenuti i tako dalje, osim dva ova neuspješna pokušaja iznajmljivanja privatnim ugostiteljima, tu je bila, e, bio skuc braća Radić koji je ono, investirao, evo Milo ti znaš koja sredstva su investirana unutra, ali definitivno to, evo što je Vesna rekla, bez, znači uređenje male scene, bez uređenja cijelog hrvatskog doma, to je baš ono, bunar bez i samo bacanje novaca od e, to što je tamo bilo sređene, instalacije i ostalo ovdje, ovdje dolazilo evo, do pucanja cijevi i tako dalje redovito. E, što se tiče samog uređenja male scene sa okolnim prostorijama, postoji cifra konkretna jer smo prije pa nekog da, da, to je bilo na ono, znači snimljena na situaciju od 2004. godine da. ili pete, dakle situacija uređenja male scene, dakle sa novim instalacijama struja, voda, kanalizacija, grijanje. I, e, e, vrlo, I vrlo kvalitetna ventilacija. Da, kvalitetna ventilacija, e, spušteni strop, nekakve izolacije što se tiče temperature i tako dalje. Da, plus ova ta sigurnost na Da, to je to ono, prije pet godina, to je prije pet godina. Aj cifra, aj cifra. Cifra je bila tada nešto, vi- nešto veća od uh, pola miliona kuna. Koliko si? A da, ovo ovisi sad ko dela, kuš, Da. ako će delati moj stric, onda će biti milion i pol. <laughs> Da. znaš da se to kako se to dela. E, što se tiče multifunkcijskog centra za mlade, da, mislim da je... ovo. A tvoj? E, e, još ovoga, još jedan ovaj alternativni prostor, e, baš evo kad se pitamo jel grad ima ili nema prostor, grad je otkupio e, prostor na ŠRC Korana, dakle one tamo neke objekte koji su bili zamišljeni za garaže, one pranje kamiona, tamo pored stadiona koji... Za sada ja ne znam šta grad sa time planiraju, pa evo možemo čuti eventualno i te neke ideje. Uglavnom tamo se ništa ne radi, novo sagrađeni objekti e, sa kvalitetnom stolarijom, plastika, grijanje, već ono tip top pod, pod krovom. Samo treba staviti unutra opremu, nabaciti van fasadu. I jako dobro. Hvala Denisu, evo Domagoj, pa Vanja, pa Matija. Ja sam isto htio pitati u vezi te inicijative. Znači ovo sad nema veze sa praktički s ali se može iskoristiti može se iskoristiti. E, znači mi ne moramo sad to ovaj razdvajati. Mi se možemo dogovoriti sad za detalje, ali možemo sad ići u Znači ovo mogu biti dvije tračnice za vlak koji može ići u istom smjeru. Ali ovo definitivno ne zadovoljava sve nas, ali može jedan dio. Ja mislim da mi moramo sad to surađivati, ono, jer ovo nam je definitivno vjetar u leđu, kako si ti rekao. Ne, nisi ja <laughs> Ovaj, a ja sam isto imao na umu jedan prostor, a kaj sa ovim sa Havedom? Ne, <laughs> ne, Koga da gledam? Havidom. Havidom je, ima svog vlasnika i upravljača, Ja sam bio prije godinu dana tamo i rekli su mi da je to mor, da je još uvijek pod morom i da u proljeće prošle godine da oni predaju grad. Ne, to će biti mor dalje koji će eventualno, ne, ne, ne, znači to je i dalje vlasništvo RH, odnosno ministarstvo obrane, koji može ući ugovorno odnose u iznajmljivanju prostora. I sa gradom, a i sa drugim. Znači to ga isto još. Vanja? E, još sam htio reći, znači, kad se tiče naše inicijative, ovo pokrilo velik dio. nama trebaš praktički samo uredi, osim ovog možda još jednom dvorana, to je to. ovo bi bilo super. Znači, možemo skupno raditi, ne moramo sad odmah to razgraničavati. Valja, izvolite. Ja sam htjela reći, vrlo slično što je dobro već rekao. Dakle, ja sam što očekivala više ovaj sastanak vodi nešto sam mladi samo. <clears throat> Dobro, dobro. Što je? Ok, onda sorry. Moja greška. A onda bi se to u stvari proširilo na nešto više. Da bi samo ono mladi, nego... Evo, Matija, izvoli. Ja bih iskoristila nekoliko prilika ovih pročanika nešto pitam. Pročelniće, dragi. koje zahtijevaju svoj prostor. E, mene zanima da li se razmišljalo o tome koje su stvarne potrebe i šta je nama sada potrebno. E, napravili smo centar za mlade u Grbriku u kojoj je utrošeno dosta e, Napravit ćemo multifunkcijski centar u koji ćemo također gubati dosta novaca, ali je potrebno. Nitko ne kaže da je potrebno, da nije potrebno. Ali nećemo zadovoljiti sve potrebe opet će biti nezadovoljni. Ja znam da je nemoguće zadovoljiti se. Zašto e, se ne razmišlja o, prostoru, e, nadovezat ću se i na vojarne i na to. E, mislim da je jednostavnije rješenje, pogotovo sada u, ovom razdoblju, e, pa govorimo i o tome da imamo sada predispoziciju što se tiče morka, neke stvari, neke stvari odraditi, ima jako puno prostora u zvijezdi onih vojnih e, tamo hangara i ne znam ja čega, e, da se na tim lokacijama napravi nešto, prostor, koji ja ni na mi smo pričali, mislim da je prostor od 5000 kvadrata. To je ogroman prostor. E, zašto ne napraviti nešto tipa što imaju u Sloveniji, ne znam, Savko je znate na šta mislim, možda bi to zadovoljilo potrebu ne samo jednu, E, zašto? Jer e, napravit ćemo ovo, onda će se opet nakon dvije godine sjetiti neko, joj znate, opet nije dosta, e, pa ćemo opet u sve to zgubat opet na, milijune i milijune kuna u to. A to opet nećemo moći realizirati sljedećih 20 godina. A ti prostori sada, ako ikad postoji prilika da ti prostori pređu u vlasništvo grada, sad je najbolja prilika. I to se u ove dvije godine može realizirati, i možda će nas doći jeftinije, a imat ćemo kompleks na jedno mjesto, s obzirom da tamo imamo i učilišta, da se tamo uh, radi ili trebalo bi se raditi hostel, imali bi nekakav tamo kompleks mladih i, i, i udruga, uh, imali bi nešto na jedno mjesto. Možda bi koštalo jeftinije nego ovo, a neće zadovoljiti sve potrebe. Možeš razmišljati u budućnosti. Pa, ne samo, ne samo našu 35, nego bude još možda 135. Dobro, samo da se drži govora. Dobro, e, samo da Martin možda odgovore, na to bilo pitanje ili... Da, znači ovo, Matija, što ti dugoročno e, razmišljaš, što je jako dobro. Jer recimo ovo moje razmišljanje malo, je serije zaista kratkoročno. To je eksplozija koja može i ne mora imati svoju logiku. E, znači, ovo što je Martina meni jako dobro sugerirala, ona mi je ovako rekla. E, sagledavajući sve vojarne, Hrvatski je sad još uvijek najisplativiji. To mi je rekla ona kao arhitekt, kao urbanist, znači očito da se bavi tim područjem i prati, to je jedna stvar. E, druga stvar, e, ja uvijek razmišljam o generacijama koja dolaze, recimo moja kćer, njezina djeca i tako dalje. To je teško čovjek ovoga, razmišlja danas na taj način, međutim tako treba razmišljati. I zaista, Ovoga, postoji ono što se zove benefit. Ne? I postoji ovoga, ono što grad treba uh, uh, uh, učiniti, a to je raspisati natječaj za njega, jer ministarstva kontinuirano dobiva novac za to. I u tom slučaju bi se na ovaj način, znači ovakvim inicijativama, i osmislio natječaj taj urbanističko-arhitektonski da se ide ovoga, u dogradnje, izgradnje, uređivanja tih prostora zvijezda. Evo, to je jedini odgovor koji ja sada mogu dati. Nešto ad hoc ne mogu. Evo imamo Milana, pa vesno po pa gospođu Danicu Dva kratka samo osvrta. Mislim da je ovo dobro što je Denis rekao da se razmišlja o ovom prostoru koji je mnogo uređeniji, u koji se može odmah ući. Probajte to vidjeti gore sa gradonačelnikom, sa, sa nema poglavarstva, sa vijećem, ne znam koji su donosioci odluka druga stvar, ako govorimo o maloj sceni, ja razumijem da je to nešto što je ono svima najdostižnije sada, ali na sljedeće sastanke zvati HSS, jer je HSS stalni kamen spoticanja hrvatskog i šta nisu se pojavili realno govoreći HSS nema nikakvu viziju razvoja te zgrade, niti ju ikad pokazao. Ja se slažem tu sa Vesnom i njihova, evo Denis zna, njihova je koncepcija, oni samo čekaju nekoga kom će to i znati. Politika čeka. da, oni provode politiku čekanja, <laughs> ovaj, još od mačeka, ali, ovaj, to je istina ovaj, u principu. E, cijela koncepcija nekome iznajmiti. Denis je nudio, ja sam još tad bio u Skucu, uh, skate park, šta god hoćeš. Mi smo udrugu osnovali sa prilagođavajući se kss u braća Radić, moglo se zvati kako god, Nudili smo im politički, pa da, pa da, nudili smo im, e, kako da kažem, e, politički marketing, ono, dajte ono, neka mladi tu kroz to i nek se zove, a? Nisu tada mladež imali, nismo mi htjeli biti njihova mladež, da se razumijemo, ali, ono, evo vam, evo jedna udruga za mlade, nek se tako zove, pa će vam mladi tu u vašem prostoru, kroz program, ono, uopće to nisu percipirali, nikada nisu to shvatili, Uh, veliku dvoranu su non stop čekali i sve drugo, uh, uh, ono da, kako bi rekao, da, se pojavi neki čarobni ulet. To su bili biseri, ono, mislim da će unutra biti samo posluga, neki italijan da će namještaj prodavati, a kad smo Denis i ja nudili skate, imali smo onda nisu htjeli. U svakom slučaju, dobro, to je sada šta je bilo bilo. Ja mislim da sada i drugi ljudi to vode, ali njih treba zvati jer sada E, e, ovo šta gradonačelnik. Gradonačelnik ima problem s njima u principu, on bi rado to riješio, pretpostavljam, a oni koče i koče opet na, isti način, ponavlja istu priču iz 94. Oni žele zadržati te prostore u nadi da će, da će ih iznajmljivati. Jednostavno prema njima trebaju ići i udruge i grad zajedno da se njima ostavi ono jedno krilo zgrade gdje oni dole imaju kancelarije gore konferencijsku dvoranu, a sve drugo, drugo krilo mogu biti uredi za jedno 3, 4, 5 organizacija. Na maloj sceni još dve, već si riješio šest ureda. Plus velika dvorana, plus podrum, brate mili ono švježbat, gađanje iz luka i strele, plesanja, kaj god hoćeš. Dakle, sa ta dva velika prostora zajednička i trećim malom scenom, klubskim i ovih bočnim e, prostorima, u principu mi rješavamo ono 10, 12, 15 udruga. Ali to, to je nemoguće taj proces voditi bez HSS-a. Oni uporno imaju istu viziju. Samo zabezeciraj prostor i čekaj da ga nekom iznajmiš, ali to se neće desiti. To je mi se ne znamo uopće da li taj prostor opasan već i, i, i To ćemo saznati. ja bih se ne da se javljate za riječ. Evo imamo još Vesnu i gospođu Danicu, onda bi napravili kratku pauzu na kojoj se nemojte razbježati jer ćemo nastaviti. Evo, Vesna, izvoli. E, ja bi samo, me, zanimalo bi me na kojoj smo točki te, e, dnevnog reda, osim toga već je bilo par komentara da, e, da, bi, treb, da bi zapravo trebali početi od potreba, pa bi ja voljela naglasiti da nam je Nikolina spremila jedan vrlo logičan slijed točaka kojih se nadržimo, nego skačemo daleko pred rudo, pa pa ovoga predlažem da ne znam na kojoj smo točki, ali na kojoj god da jesmo pre... tu smo zapravo. Evo, gospođo rok izvolite. Mislim, ja vas neću dugo daviti <clears throat> da ne bi ispalo da prejudiciram osobe s invaliditetom. E, slušam cijelo vrijeme tu o našoj kulturi, o našim potencijalima i čudim se da tu govorimo o nekakvim garažama, podrumima i što ja znam. I tu se nameće logičko razmišljanje da zdravi ljudi, pod navodnicima, što svi niko nije 100% zdrav, nemaju prostor da razvijaju svoje nekakve potrebe, a kamo je onda da se ne zapitamo kako ćemo mi osobe s invaliditetom u te, ne znam ja, hangere, podrume, ako <clears throat> ih još ni, nema konkretiziranih. To je prvo. E, drugo, e, taj, bilo je tu primjer tog Hrvatskog doma. Tko zna kako će to biti i kada će to biti, jer evo recesija je, a, ajde mi svi govorimo mladi smo, vrijeme prolazi, ali potrebe ostaju. Pa mislim da bi ipak trebalo malo razmotriti tu što je, ne znam, jedan mlađi gospodin, mislim da je rekao s desne strane, ne znam, u ime, neku rezervnu alternativu koja bi poslužila svima nama, ne, ne mislim samo sad na osobe s invaliditetom, svima koji imaju bilo kakve potrebe za razvijanje svojih, ne znam, scenske, ne znam, filmske, <clears throat> znači, hitno razmotriti bilo kakvu alternativu jer dok mi dočekamo sve ovo, dok se izrealizira, novaca se nema, nema se puno toga, a novci su najveći problem, mislim da se svi tu e, jer, <clears throat> recimo primjer, moj primjer e, u mojoj udruzi, e, gospodin kolega ja i, imamo naš band, sad ćete reći da je to nekakvi kazan band i ovo ono, ali koji stvarno je promovirao ove naše drage vozdiće koji koji nam pomažu u svakodnevnom životu i ne samo to, i promoviraju život slijepih i sve kroz glazbu, mi vježbamo u našim uredskim prostorijama, što je žalosno. Mi moramo razmaknuti sve ono život tamo u stolove i to da bi mi instrumente postavili da bi, ne znam, jednom mjesečno uspjeli održati te probe. To je samo primjer. Mislim da bi trebalo se razmisliti, ne znam kome bi to pitanje se trebalo postaviti, da se stvarno za sve ljude, ne samo za nas, nađe bilo kakav alternativni prostor gdje bi mogli doći i zdrave osobe, invalidne osobe uz neki dogovor, a ne da mi sad e, čekamo, ne znam, još 5-6 godina ovu, ovoga dobro zamišljenu ideju, ali ideju koja puno košta. Mogu se ja Eto, mislim da se nisam nikom zamjerila. To je ovako moje viđenje toga svega jer slušam ovu raspravu i e, tako eto, moje osobno viđenje tih stvari. Naravno, ja se samo nadovezala na Danicu kada govorimo o jednoj skupini kao što su osobe s invaliditetom. E, ovdje imamo e, zgrade koje su ono, spomenici kulture, sve ostale zgrade o kojima se priča, e, znamo svi da su nepristupačne, znači da se treba misliti o tome i koliko bude bilo kakvih sanacija, adaptacija, da se te zgrade bez obzira E, na spomenike kulture, da se adaptiraju, da budu pristupačne svima, jer e, potreba stvarno ima. Udruge imaju svoje programe, imaju svoje projekte koje realiziraju, ali ajmo tako reći, na nekim alternativama, kao što je Danica rekla, e, mi ako imamo neki prostor, uvijek ima nekih nedostataka. Jer mi imamo prostor koji koristimo za kreativne radionice u domu HVR, međutim, mi nemamo pristup tamo za sanitarni čvor koji je nama jako bitan i potreban jer osoba koja dođe negdje iz rečice, duga rese, ona provede jedno popodne u tom prostoru. Što znači da je sve to potrebno treba misliti na cijeli taj jedan e, sveobuhvatni e, spektar svega toga. Dobro, hvala vam na komentarima. sad ćemo napraviti pauzu. Jedno, deset minuta. Kada? je dobro. Ne jedno, nego deset. Nemojte se razbježati. Nastavit

dewodzi dewodzi De, nic. Thank you.

Evo, kaže, kaže šef za programski panel. Da, Спасибо.